بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Biz Resul Ekrem, kıblimizdur Mekke herem, beyat verdik cihat üçün, Rabbimiz qil sabit qadam imonimiz. Turkiston Islom partiyasi Islom ovozi radio anglitish bo'limidan anglitishimizni boshlaymiz. Rabbimiz peygamber bu uchun Rabbimiz qil qadam imonimiz Rasul akram, tablimizdur Makka bayat berdik jihad uchun rabbimiz qil sobit qadam ulug' rabbim sango hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim kiralishi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid abdurashid va mujohid usmon botirning yetakchiligida ilib boramiz bugun hijriya 1134 yili rajab oyining 27 kunidan shabon oyining 4 kunigacha bo'lgan haftalik anglitishimizni huzuringlarga sunamiz sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tuvandikicha في anglitishimizning siyrat qismida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib berildi va uni o'zining kitobidagi tonishtirishlarga selishtirib tonib olgandan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lini chin siqib turib bu bola butun olamlarning xo'jisidir buni olloh odamlarga payg'ambar qilib avatidi dedi abu Talib buni qandoq bilasan dedi rahib sizlar davondan oshqandan tortib bir tosh tikan qolmay hammasi sajdaga bosh qo'ydi bundoq martaba faqat payg'ambarga iltifot qilinadi uning ustiga man uni Anlatışımızın İslami davet kısmında Mücahit Muradırımız Abdurrahman Gazi'nin muhacirler doğrusunda kılgan davetini huzurunluğa sunumuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde vahcuruhum hajran jamila sen onların chiroyli qilib tark et ha sen undaq gunoh mahsiyat ahlini chiroyli qilib tark etib hijrat qilib muhojirlab chiqib ket deyapti demak sharq turkiston musulmon xalqining atrofini gunoh mahsiyat Allah chekilgan haram ishlar va ma'siyat ahli qoplab olgan ustimiz egulayotganlarni ham qandoq şu ma'siyat ahli ha bizə buyruq tushirayotganlar Hətta e, mehrobda ega bo'lgan kishilar o'sha ma'siyatdan xoli bo'lgan kishilar demakchi gunoh ma'siyat va allohga chekadigan orom va ma'siyat ahli atrofimizni qo'rshi Inshaalloh alloh islomiy she'r qismida mujohid birodrimiz abdurashidning tushan ana o'g'lingni nomli yangi nashidasini huzuringlarga sunamiz tushan ona o'g'ling amdi bir mujohid bo'lsin menda oli himmat va shijoat tushan ana o'g'ling amdi bir mujohid bo'lsin menda oli himmet ve şicaat Kesip dağlar körpem bulsun şu taşlarda Hayat bulsam ölsün ömrüm bu cihatta Kılsa tene sözleri de oğlunla Ket etti tashlab seni çok fıraqa yurak yürek param yolida tuman ala duo qilarlar yoliga tegin yürek param Allah'ın yolida hijrat xotirlari va sarguzashtlar qismida bir mujohid qerindishimizning ata onasiga yozgan xitini vaziranglağı sunimiz mehribon ana, qadrli dada, jihoddan iborat bu farz bo'libmi hozirgidek har bir er ayol musulmonga shartsiz farz bo'lgan bir vaqtda jihod hargizmi yolg'iz men bir odamning qilmig'iniga to'xtab qoladigan yoki qandoqdir dunyo kofirlari biljirilgandek yo'lsizlik bilan ko'ngil qo'shi uchun qurol tutib ich pushqini chiqirdigan va yoki kommunistlar aytgandek terrorlik tusini olgan yovvoyi kishilar to'plangan Ahlak ve aile axloq va oila tarbiyasi qismida abdurash tarojimning oila tarbiyasi haqidagi kitobi o'qib beriladi janobi allohning omonatidan iborat farzand tarbiyasini ado qilishga sal qaraydikanmiz karıta Cenab-ı alloh o'z kalomida nima deb jazo e'lon qilganligini buni oyat karimdan ko'rib olg'ili bo'ladi ey müminler, o'zinglarni va bola chaqanglarni inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan rahim qilmaydigan qattiqqo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar u farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi jamoat ichidagi yangiliklar saytimizda mushu haftada jamoatimiz ichida bo'lgan yangiliklardan barliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz oxirida xalqaro va rayon xabarlari الدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخضوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا رأيت نصرا فاسجدي لله شكرا aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin rasululloh rasululloh rasululloh rasululloh rasululloh shafqatlik tog'i himoyasida Abu Talib o'z qerindishining o'g'lining haqqini haqiqiy ravishda ado qildi. Abu Talib uni o'z bolalariga qo'shib oldi. Balki texi uni o'z bolalaridan chariroq ko'rdi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni alohida hurmatlaydi va qadrlaydi. 40 yildan ko'proq vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning peshini ko'tirib va uningga himoya to'nini yipib boshqalar bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun do'stlashib rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun adovatlashib keldi buning bir qismi o'z navbatida bayon qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan so'tilash ibn asokir jalham ibn arfatadan naql qilgan bir hadisda jalham ibn arfata mundoq degan man bir navbat makkaga kelgan edim u vaqtda makkaliklar intayin qahatchilik ishida ekan bir kuni qurayishlar ey abu tolib vodimizda qurg'oqchilik yuz berib ahli avlodlarimiz ocharchilik qoldi suv tilab bergan bo'lsang deyishdi shuning bilan abu tolib chiroyi vasli go'yo yomg'irdan keyingi quyoshdek nurona ochiq chiroy bir bolani ilib chiqdi uning atrofida bir qancha bola birga o'ynayotdi abu tolib eliqi o'g'ilni qo'liga ilib dumbisini kabiga choplab qo'lini egiz ko'tarib allohga iltijo qildi ko'k osmonda bulutning qorisimi ko'rinmaydi birdinla uyoq buyoqlardan parcha parcha bulutlar kelib qora bulutga o'zgirib havo guldirlab chaqmoq chiqib yomg'ir yog'ishga boshladi va bir damning ichidala makka vodiysi iqim bo'lib oqdi shahar qishloq hammasi ko'klamga aylandi abu tolib tuvandiki so'zi bilan bu voqeaga ishorat bergan edi yuzi oqtur uning barakatidan yog'ar yomg'ir yetimlarga kapolatchi to'llarga bo'lar g'amxo'r rohib buhayro payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'n ikki yoshga kirganda abu tolib uni shomg'i tijoratga billa elib chiqib busra degan joygacha opardi busra shomg'i tavazimi bo'lib o'ronning kirish eg'izi edi o'ron shu mazgilda rumliqlarning ishholiyati ostidagi arab zimillarining bir qismi edi va bu shaharda buhayro nomi bilan mashhur jirjis ismli bir rohib bor edi tijorat karvoni shaharga tushgandan keyin rohib karvonning oldiga chiqib kutib oldi Onundan ilgari bu rahib tala tuzlarga ancha chiqib qolmaydi. U karvondagilarni oralab yurib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sapchilib qaradi va uni o'zining kitobidagi tanishtirishlarga selishtirib tonib olgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'lini chin siqib turib, bu bola butun olamlarning xo'jasidir. Buni Alloh odamlarga payg'ambar qilib avatidi, dedi. Abu Talib, buni qandaq bilasan, dedi. rohib sizlar davondan oshqandan tortib, bir mutosh tikan qolmay, hammasi sajdaga bosh qo'ydi. Bundoq martaba faqat payg'ambarga iltifot qilinadi. Uning ustiga men uni qo'lining o'xri ko'mirchikining ostidagi payg'ambarlik muhridan tunib oldim. Bizning kitoblarimizda ana shundoq tunishtirilgan, dedi. va abu tolibdin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shamga oparmaslikni uningga yahudiylardan hiziy bo'lishni o'tindi shuning bilan abu tolib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga chakarlardan birini qetib makkaga yo'l silavatdi fujjar urushi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 15 yoshga kirgan yili quraysh va kanona qabilalari bilan qays elan qabilalari o'rtasida urush portiladi urushqa quraysh va kanona tarafdan peshqadam nopozliq shaxs arab ibn umayya qo'mondonlik qilgan edi attiganlik birinchi maydon jangda qays elan taraf ustunlikni egallagan edi tushlikdagi ikkinchi maydon jangda quraysh va kanona taraf Qays Eron tarafni mutlaq ustunlik bilan mag'lub qildi. Bu qitimqi urushda haram zimini va harom oylarning hurmati oyoq osti qilinmoqqa, bu urush fujjar, ya'ni gunohkorlar urushi deb ataldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu urushga qatnashgan va tog'larga o'q raslab bergan edi. Xayriyat uyushmasi. Urush oxirlashgandan keyin shu yili Zulqaida, ya'ni 11 oyda Makkada xayriyat uyushmasi qurildi. Uyushmaga Quraysh qabilalaridan Bani Hashim jamoati Bani Mutallib jamoati va Bani Taym jamoatlari qatnashdi va uyushmaga a'zo qabila va oymoqlarning mas'ullari yuqori martabaga ega nufuzli arbob Abdullah ibn Jadonning qo'rosiga yig'ilib mayli makkalik mayli yaqi yurtliq har qandoq bir odam makka tavasida zulmga uchirsa azo qabilalar hammaylan birdek zulmga uchirg'uchi taraf turib haqni o'z joyiga qaror topqizishga kelishim imzolashdi va kuchlik ahd paymon berishdi bu uyushmaga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qatnashgan u payg'ambarlik sharfiga erishgandan keyinmi abdulloh ibn jadonning qorasida bir uyushmaga qatnashgan edim bu menga nisbatan qizil to'g'dinmi kattaroq ish bo'lgan edi endi hozirmi ana shundoq ishlarga chaqirilsam albatta ovoz qo'shaman degan edi uyushmaning asosiy nishoni hamma odam o'z tarafdorini qo'llashdan kelib chiqqan koni tarafbozlik iqimiga qarshi turish edi aytishlariga qaraganda bu uyushmaning qurilishiga mundoq bir ish sabab bo'lgan ekan Arablarning Zubayda qabilasidan bir kishi Makkaga ma'lum miqdorda mol-mato akilib, Qurayshlarning Bani Sahmi jamoatidan Os ibn Voil degan kishiga sotgan. Os ibn Voil eliqi kishining haqqini darhol bergili unamay, uni keyniga surib turib olgan. Shuning bilan u o'zining ittifoqdoshlari bo'lgan Abduttor, Mahsum, Juma sahmi va adi jamatlardan uning haqqini ilishib berishga yordam so'ragan bo'lsimi ularning hech qaysining kari bo'lmagan shunga u makkadagi abul qubays tig'iga chiqib butun ovozi bilan to'lab o'zining zulmga uchirganligini mazmun qilib she'r ash'arlarni o'qig'ilib turgan buni zubayr ibn abdul mutallib uqib bu odam bilan hech kimning kari bo'lmagani nimasi deb shu to'g'riliq yo'l mingib oxiri yuqorqi jamoatlarning cho'nglarini yig'ib mazkur uyushmani qurishga haydakchilik qildi Ondan uyushma a'zolari hammaylan biraqli berib os ibn voildan eliqi kishining tutib qilingan haqqini elib berdi jafoli hayot payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yoshlik davrining dastlabki mazgillarida biror kasb va yoki muqim bir hunar bilan shug'ullangan emas biroq uning bolalik davrida bani saat qabilasida keyincha makkada bir qancha qiratulg'a ijaraga qo'y beqib berganligi to'g'risida hadis bor u 25 yoshga kirganda huvaylidning qizi hadichaning meli bilan shamg'a tijoratga chiqqan ibn isoq mundaq deydi hadicha binti huvaylid makka tavasida yuqori obro'yga ega zardor xotin edi u tijoratga ipi kishilarni yollab ishlatardi va sherik tijoratni qilardi demisimi qurayishlar umumyuzlik tijorat bilan turmush kechiradigan xalq edi bu ayol rasululloh sollallohu alayhi vasallamning rostchil samimiy oq ko'ngil va esil axloqli kishi ekanligini anglab uningga odam avatdi va o'zining chokri maysar bilan shamg'in mol achqib savdo setiq qilib kirsa uningga boshqalarga bergandan ko'proq haq bersan degan taklifni berdi shuning bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ayolning taklifini qabul qilib uning maysar ismli chakri bilan nurg'un mol mulklarni ilib tijorat bilan shamg'ichi berib keldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadijiga o'yinishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shom safaridan qaytib kelib edi hadicha ayvatgan mollarning oldingi qitimdagilarga qaraganda ham bexatar ham foydasi ko'p bo'lganligini ko'rib va rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ketib qo'ygan chakri maysardan yo'l bo'yi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sezgan xushxuy mijozlik go'zal axloqliq fikri o'tkir gap so'zi o'rinliq va to'g'ri yo'l tanlashdek janob fazilati va favqulodda iqtidor egizish ekanligini anglab go'yo uzundan beri yo'qitib qo'ygan narsasini to'satdan tepib olgandekli bo'lib qoldi va bir xil shirin o'y xiyolga botdi shunga u ko'nglidagi bu o'yini yaqin do'sti nafisa binti maniga aytdi nafisa kelib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hadicha bilan turmush qurish to'g'risida gap ochdi rasululloh sallallohu alayhi va sallam buningga qo'shiladiganligini aytdi va tog'larni xabarlantirdi shuning bilan rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tog'lari hadichaning tog'lari yeniga berib xayriydarlik qildi orqadilla to'y marosimi o'tkazildi Marosimga bani hoshim jamoati va muzar jamoati oymoqining kattalari hammasi qatnashdi to'y rasululloh sollallohu alayhi vasallam shamdan qaytib kelib ikki oydan keyin o'tkazilgan edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam yigirma to'gini to'yliq mahriga otadi bu chog'da hadicha qirq yoshlar chammasida bo'lib o'z qavmi jamoatining ayollari orasida esil nasab iqtisodiy ahvol va aql farosat jihatda hammadan ustun turadigan ayol edi Шуның белән ул Расулуллах саллаллаһу алейхи ва салламның тунҗи никоһыга алган аялы булып калды ва таки Хадича аламдан өткәнгә кадәр Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллам оның үстигә яңа бер хатын илеп кош никоһлык булмады. Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва салламның балаларының Ибраһимдан башкасы Хадичадан дөньяга килгән. Хадича avval Расулуллах саллаллаһу алейхи ва салламга Qasım degan o'g'lini tug'ib bergan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashu bolasining ismi bilan abul qosim deb taxallus qo'llangan edi andan keyin zaynab ruqiya ummi kulsum fatima va abdullohni tug'ib berdi abdulloh tayyib ya'ni o'bdan baland va tohir ya'ni pokiz deb ataladi o'g'illarining hammasi kichik holatida o'lib ketgan ammo qiz farzandlari islom davriga musharraf bo'lgan va musulmon bo'lgan bo'lib boshqa musulmonlar bilan birga hijrat qilgan afsuski ularning hammasi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayot vaqtidala olamdan ketib qoldi faqat fotimila rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qilib 6 oydan keyin o'lib ketdi باب الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا وسشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا وسشروا الدنيا بأن Aziz qeyrindaşlar, tövəndə diqqətinizlər Abdurrahman Qazi'nin dəvətidir bolsun. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qarindoshlar biz o'tgan suhbatimizda ansarlar haqida to'xtalgan inshaalloh bugungi suhbatimiz muhojirlar degan mush tema bo'yicha davom qiladi chunki bu ansar va muhojir degan bu ikki tema bir biriga chetishlik bo'lgan Э, bir-birini to'liqlaydigan temalarni qatoridan. Shuning inshaalloh bugun biz э, muhajir va haqqa to'xtalamiz. Endi bu muhojir degan so'z э, ko'chguvchi, yo'tkalguvchi degan ma'nodagi arab so'z. Arab so'z. Ana muhojirlar qanday kishilar desa, muhojirlar gunoh ma'siyat, yomonliklar va uning ahlini tark etgan. Ha, uning ahlini tark etgan. Ulardan adojuda bo'lgan. Shundoqlar mushu kufr ma'siyat, bid'at va fitna diyaridan islom diyariga Allah'a itaat qiladigan, payg'ambarning sunnatiga rioya qiladigan, o'zining dinida xotirjam bo'lgan bir azimga yetkazgan kishilarni muhojir deb ataymiz. Mushxil sifatga yig'ilgan kishilar muhacir de atiladi. Eğer onda olmaydi ekan, ko'chman bo'ldi xolos. Bir o'rindan bir o'ringa yetkazgan ko'chman, lug'at mana shu ko'ch ko'chi degan bo'ldi. Shunga bu yerda biz uning shariatga ma'nosi muhojir degan bu shariatga ma'nosi ishlatmaymiz. Ko'ch ko'chi degan ma'nosi ishlatamiz. Al muhacir degan bu so'zni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadis qisqa qilib shunday tushuntirgan. Val muhacir man hajara ma haramallohu alayhi. Muhacir degan Alloh cheklagan ishlardan o'zini chetga olgan kishi, o'zini tortgan kishi dedi. Ondan boshqa bir qitim bir sahobalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir qator savollarni so'ragan, shuning ichida hijratning qaysi afzal deb so'ragan. Sonra vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh chekilgan ishlardan qochgan kishining hijrati eng afzaldir. Ya'ni mushundaq kishi eng afzal muhojir bo'ladi degan. Eng afzal muhojir bo'ladi degan. Endi biz chiqib ketmoqchi bo'lgan diyor biz shu tashlab chiqib ketmoqchi bo'lgan diyor muqaddasatlar joylashgan ulug' makonlar bo'lishidan qat'iy nazar hijrat gerek. kerak. Xuddi sallallahu aleyhi alayhi vasallam va sahobiy kiramlar butkul musulmonlar yuz keltirgan ulug' Kaaba joylashgan Makkadan Madinaga hijrat qilganga o'xshash. Unudan boshqa bo'lsa, da ilgari İbrahim aleyhisselam ve Musa alayhisalomdan hijrat qilgandek. Mana jumladan hozirmi ee, Müslümanlar ya'ni din suyar musulmonlar e, ve mashriq va hicret taraflaridan bizim qilib, bizning atrofimizga yana o'sha hijrat simlari başka va boshqa jihad avjagan shunday hijrat simlarga kelyotdi. Yani ular o'zlari o'sib yetilgan yurt makonlarini tark etib, o'z ahli va mol mulki bo'lmagan, o'zlari uchun tamoman yot bo'lgan yana bir zaminga e, ko'chib, ya'ni hijrat qilib kelyotdi öz yurtidan ayrılgan, mayli sahralık olsun, mayli şehirlik olsun, veya ki qaysi devlet, qaysi şehirden bo'lishidan qat'iy nazar bularni biz muhajir deb ataymiz muhajir deb ataymiz chunki alloh subhanahu taolo yetti qat osmonning ustidan mushundoq sifat tepilgan kishilarni muhajir deb atadi undan boshqa uning habibi bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam avvalan Mekke'den Habeşistan'a hicret kılgan ve keyin Medine'ye hicret kılgan şu sahabelerini ne atırdı, muhacir deb atırdı. Demak, bu nubuvvat davrida ham deyilgan atalg'i. Yani bu yerda biz yana e, Alloh subhanahu taolaning qiyat osmon ustidan shu nomni qo'yib berganligiga va uni habib bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nomini tilga olganligidan e, biz faxris qilishimiz kerak. Biz muhojirlar faxris qilishimiz kerak. Mana aramizga qaragan bo'lsak, Makkadan, Madinadan va Falastinga Falastindan kelgan mujohidlar, muhojirlar bor atrofimizda. Makka mana payg'ambarning e, Makka bo'lsa Ka'batul Ka'batulloh joylashgan bir ulug' zamin, Madina o'sa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning masjidi joylashgan bir muboraksiman. Falastincha Falastin Masjidul Aqso joylashgan bir muqaddasman. Mana mushunda muqaddasatlar joylashgan, ha, payg'ambarlarning diyorlari bo'lgan mushna zimlardan atrofimizga e, mujohid muhojir bo'lib e, qarindoshlar kelyapti. Atrofimizda bor. Mana bular qiyomat kuni hech bir muqaddasatlar joylashmagan va undan boshqa muqaddasatlar joylashgan ashu zaminlarda turug'liq hijratni tark etib musulmonlik da'vosi qilayotgan kishilarning qiyomat kuni ziyniga hujjat bo'lib qoldi shunga e, bunday kishilar ehtiyot qilish kerak ehtiyot qilish kerak endi hijrat qilsak bizni nima qismatlar kutib turar? Oqibatimiz qanday bo'lar degan kishilar Allohninki mushaxtiki e, oyati quloq sols, quloq solsin. alloh subhanahu taala Qur'oni Karimda astagfiz billah va man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghman kaseera wa Kimiki Alloh yo'lida hijrat qilar ekan, u kishi ziminda boyashachilar qo'yadi, kanchilik topadi dedi. Mana biz buning guvochi bo'ldik. Ha? Biz buning guvochi bo'ldik. Yemek, ichmak, kiyim, kechak, turavg'o, ya'ni dunyo g'imi qalbimizdan ko'tarilib ketdi. Alloh subhanahu taolo ko'tarib o'tdi. Haqni bayon qilishdan biz qisilmadik. Islomiy hayot yashayotimiz. Allohga e, shariatga uyg'un holat ibodat qilyapmiz. Mana bularning hammasi hijrat qilganligimizdan, ya'ni shu Allohning rizoligini ko'zlab hijrat qilganligimizdan bizga berilgan Alloh Alloh subhanahu taolo tomonidan berilgan e, bizga berilgan bir ne'mat. Buni qadriga yetishimiz kerak, yaqinlashsa qadriga yetishimiz kerak. Demak, shu buningga bu chaqiriq ovoz qo'shganlarga inshaalloh mana bu shunaqa mukofotlar bor. Shu oyatni oxirida Alloh subhanahu taolo astagfirullah va may yakhruj min baytihi muhajiran ila Alloh va rasuli summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu ala Alloh va kana Alloh g'afurur rahim. Kimiki o'zining uyidan Alloh va uning payg'ambar tarafga muhojir bo'lib chiqdi ekan, onandan keyin o'kishini kishini yo'lda bir o'lim topadi ekan, o'lib qoladi ekan, uni ajri Allohning ustiga dedi. Uni o'g'ri o'tkazgan gunohlarini Alloh subhanahu va taolo va kanallohu g'afurur rahima. Mag'firat qilguchi dedi. Va u kishiga rahim qilguchidir deb atadi. Rahim qilguchidir deb atadi. Undan boshqa qarindoshlar gunoh ma'siyatlar, Alloh chekilgan harom ishlardan eh, hijrat qilish, ya'ni shuningdan o'zini chetga tortish eh, qur'on va hadisninki bizning bizning kutadigan taqozosi shu alloh taolo qur'oni karimda va varrujza fahjur va varrujza fahjur ya'ni seni shu qiyomat kuni azob qo'ydigan shu gunoh masiyat va harom ishlardan o'zingni yiroq tut deyapti ya'ni hijrat qilib bo'lib ket deyapti endi gunoh ma'siyat ahlidan yiroqlashish bu yana e, qur'onning va hadisning bizdan kutgan talbi bizdan bizga qo'yilgan talbi Alloh taolo Qur'oni Karimda bu shaxta vahjuruhum hajran jamila. Sa ularni chiroyli qilib et. Ha? Sa undaq gunoh mahsiyat ahlini chiroyli qilib tark etib, hijrat qilib muhojirlab chiqib deb aytadi. Demak, Sharq Turkiston musulmon xalqining atrofini gunoh ma'siyat, Alloh chekilgan harom ishlar va ma'siyat ahli qoplab olgan. Ustimizga egulayotganlarmi ham qandoq? Shu ma'siyat ahli. Ha, bizga buyruq tushirayotganlar. Hatto e, mihrobda egib bo'lgan kishilar, o'sha mahsiyatdan xoli bo'lgan kishilar. demakchi gunoh ma'siyat va allohga kelgan arom ishlar va ma'siyat ahli atrofimizni qo'rshag'on Shu alloh subhanahu taoloninki yuqorgi oyatlariga ovoz qo'shish biz musulmonlarga qo'yilgan talab Endi biz muhojirlikni tushunish uchun qarindoshlar hijrat haqida ozroq to'xtalishimizga to'g'ri keldi endi hijrat hukm e'tibori bilan vojib hijrat mustahab hijrat mubah hijrat va harom hijrat deb to'rt turga bo'lindi Endi shu vojib hijratning qatoridan Allohning hijrat qilish, Allohning yo'lida hijrat qilish. Ya'ni al-hijratu fi sabilillah. Allah itoat qilish, uning rozig'ini qo'lga keltirish maqsadida o'zining vatanidan ayrilib, biroz zamonga yetib kelgan kishi mana bu xil hijratni qilgan kishi kirdi. Allohning buyrug'i buyruqlarına ovoz qo'yish uchun kufr va gunoh ma'siyatlardan qichib, islom diyariga va Alloh itoat qilib yashay oladigan diyorlarga, ya'ni shu biz turayotgan zamonlarga o'xshash, ha? va yoki undan boshqa e, shunda Alloh itoat qilib yashashga, yashash ko'zlaydigan yetadigan e, berish mana bu hijratning qatoriga kirdi. Yana bu hijratning qatoriga o'zining dinini har xil fitnalardan qo'rqdash, gunoh tushib kelishdan hazar aylab qilin g'ajratlarni kirib ketdi ana sharq turkiston musulmon xalqimizning oldida mana bu vojib ijrab turibdi chunki ularning atrofini har xil fitnalar qorishgan va gunoh tushib qilish ehtimoli nihoyat zo'r shu ularning bu vojib ijratni ado qilishi tahirsiz ha saqlab turish qolmaydi Enbiyada agahlandırıp koyuşka, askartib qo'shiq değişik bir mesele var. İslam diyardan küfür ve pasıklık evci bir zaman yetkiliş. He? İslam diyardan ya ki muşunda bir e, o'zini dinni qo'g'dab yashayolgan zimminlardan kufr va pasxlik avjalgan bilan zimminga yetkilish hech bir zaruriyatsiz masalan bir shar'iy manfaatga yetkilish e, salaf va xalaf ulamolaridan ilgirki va keyingi ulamolardan birdek ittifoq qilgan harom shar'iy manfaat bo'lsin mayli Mesela haberler cihadi e, ip ipiriş için bardı ya emirden buyruk olan bardı deyin hoşumda şer'i menfaat olsmaydı. Onun için özge ahval aslında şundak oralarda beriş e, ilgili ve kink ölüm alanına ittifak olan haram. Bundak sefer masiyet seferi. Hozir qaraydigan bo'lsak, mana shunday ma'siyat safarlar avjab ketib bordi. Ha? Avjab ketib bordi. Bu yerda yo ayshlik turmushni, rohat turmushni ko'zlab chiqib chiqish ahvoli bor. Yoki shu desa bir zulmdan kechib, yana bir zulm uchib kelish ahvoli bor. Endi bu yerda shu kishilarning niyatini qanday qilishdan qat'i nazar, sheksizki biz bu xil hijratni, shu salafa xalaf ulamolarining so'zi bo'yicha harom hijratni qildi deb qaraymiz. Chunki bu musulmon Э, o'zining dindan chiqib ketishga berib qoladi chunki bu xil sharoit u kishini dindan chiqishga olib boradi bundaq hijratni shar'an hijrat deb atash to'g'ri emas biz bu yerda faqat uningki lug'at ma'nosini e, ko'rsatib turib hijrat degan atalg'ini ishlatdik shuning bundaq kishini muhojir deyolmaymiz ko'chman deymiz xolos endi hijratni e, ibn asr rahimulloh yana ikkiga bo'lgan biri olloh jannatni va'd qilgan hijrat bu mana e, shu hozirgi e, bir islomiy diyor ya'ni islomiy mamlakat imorat bo'lmagan xaliflik bo'lmagan mana shunday ahvol ostidagi qilingan hijrat ya'ni makfati ilk hijratga o'xshash alloh bu haqda e, innalloha ishtara minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna janna degan shubhisizki alloh mu'minlarning jonlarini mollarini ularga jannatni berib setib oldi dedi demakchi hozir mana shunday hijratga fursat bor mana shunday muhajirlik fursat bor shu qarindoshlar g'animat bilaylik a hijrat qilmagan muhojir bo'lmagan qarindoshlar g'animat bilaylik endi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu makkadan bir qitim e, e, nima madinadan makkaga kelgan bu chog'da makkada xilfati bo'lmagan vaqti shu chog'da e, rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday duo qilgankan allohumma la taj'al manayana biha ya alloh bizni mana shu makkada qabzuluh qilmagan ya'ni makkada payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qabzuluh qilishdan qo'rqqan chunki bu yerda qanday fath bo'lmagan zamin keyinmak fatiha bo'lib madinaga o'xshash islom diyoriga aylangan vaqtda holat o'zgardi endi yuqorqi hijratni ikkinchi xili qaysi desa makka fatihisidan keyingi hijratga o'xshash hijrat ya'ni bir islomiy xilofat qurilgandan keyingi kishilarning hijratiga o'xshash endi bundaq vaqtida hijrat qilgan kishi avvalgi e, bir islomiy xilofat qurilmagan ya'ni makka fatihisidan e, ilgarigi hijrat qilgan kishining fazilatiga erishmaydi fazilatiga erishmaydi ya'ni e, shunday xilofat bo'lmagan ahvol ostida hijrat qilgan kishi xuddi makka fatihisidan ilgari hijrat qilgan kishi e, kishiga o'xshash bo'ladi bunday kishi fazilat ortiq fazilat ortiq ammo biz bularni hammasini muhojir deb ataymiz chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadisda la tanqatiul hijra hatta tanqatiat tavba degan tövbenin ishga etilib qolmaydi ekan hijrat to'xtamaydi degan shuning uchun e, qaysi har ikkili xil ahvol ostida biz hijrat qilgan kishini muhojir deb ataveramiz ha muhojir deb ataveramiz Bundan boshqa e, Ibnul arabi rahimahulloh o'zining Kalomul Jamiy degan kitobida dushmanlar zimmidan islom diyori qilingan hijrat haqqa to'xtalib, hijrat haqqa to'xtalib, bu xil hijrat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida farz bo'lgan edi. Bu toki davr qiyomatgacha o'zidan farz qiladi degan. Ha? Toki e, davr qiyomatgacha o'zidan farz qiladi degan. Endi bu yerda biz iliqi e, bir hadis bor, nurg'un musulmonlar buni xato tushunib hijratni tark etishga bir uzri sifatli o'tirib qo'yayotgan bir hadis bor, buni bayon qilib ketamiz. La hijrata ba'dal fath. Fathdan keyin hijrat yo'q deb. biz buni o'zimizning xohish uchun zaxlamaymiz. Buni yana shu Ibn Arabiy rahimullohninki zaxlash uchun zaxlaymiz. Ibn al Arabiy rahimalloh mushaydiki la hijrata ba'dal fath degan mushadisni mushadisni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turgan Makka fathi bo'ldi, keyin fathi bo'lgandan keyin shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turgan, ya'ni fathi bo'lgan shu Makkadan boshqa joylarga hijrat qilish yo'q deb belgi hijratni shunday tushuntirgan. shuning bilan e, to'g'ri tushunishimiz kerak xato tavil berayotganda allohdan qo'rqish kerak mana hozir qaragan bo'lsak makka tavutlar ega bo'layotgan e, tavutlar rahbarlik qilayotgan ega bo'layotgan bir zimonga aylanib qoldi ha shunga hozir mana makkadan e, hijrat qilish yana ham shu makka fatisidan burun hijratga o'xshash bo'ladi shu bir kishi o'zining sharoiti bor turib dushman zimirida hijrat qilmay qilib qolsa rasululloh osiy bo'lgan va o'zining amaliy ahvoliga zid ish qilgan bo'ladi mana bu gapni ibnul arabiy rahimulloh shu Qalamul jami degan kitobida zikr qilgan ha bizning gapimiz emas bizning gapimiz emas ibn qosim rahimulloh imom malikning bir so'zini naql qilib shunday degan salaf ulamolar tanqidlagan zimmalarda musulmonlar turish halol emas deb salaf ulamolar tanqidlagan zimmalarda musulmonlar turish halol emas deb Shunda Ibn al-Arabiy Ibn Qasim degan Imam e, Imom Malik bu so'zni to'g'ri aytgan. Chunki bunda zimmalar munkar ishlar ko'p. O'ziga aytishga qodir bo'la e, gunoh kishi ko'p qoladi bunday kishi degan. Bundan boshqa qarindoshlar jismoniyatga va din qilingan aziyatlardan qechib muhojir bo'lish yana e, dinning talabi. Bu Alloh subhanahu taolo tomonidan bo'lgan e, bir fazl marhamat. Ya'ni jismoniyatga din qilingan aziyatlardan qechib muhojir bo'lish Alloh subhanahu taolo tomonidan bir marhamat. Buni mu'minlar uchun bir osoyishlik, yengiltish bor. Qanday bir kishi kufr ziminda o'zining nafsidan ansirabli qolsa, Alloh taolo u kishiga xatardan qutulish uchun o'zi chiqib ketishni bergan. Bizning Sharq Turkiston mana mushunda zimning qatoriga kirdi. ha o'zining jismoniy dini qilgan aziyatini hech kim xotirjam emas bu xil ijratni qilgan kishining tungisi ibrohim alayhisalotu vassalam ibrohim alayhisalotu vassalam ibrohim alayhisalotu vassalam o'z nafsidan nish qilgan vaqtida e, shundoq degan alloh subhanahu taolo ibrohim alayhissalomning tili bilan qur'oni karim shundoq dedi e, astag'izbillah inni muhajirun ila robbi innahu huval azizul hakim man cho'qim robbim tarafga hijrat qilib ya'ni muhajir bo'lib chiqdiman chunki alloh subhanahu taolo g'olibdir va hikmatli turdi degan undan boshqa Ibrohim alayhisalom inni zahibun ila robbi sayahdin. Men Rabbim tarafga yuzlansam, Rabbim meni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Yana bir yerda e, Ibrohim alayhisalom muhojir bo'lishni orzu qilgan va shuni niyat qilib shuni amalga oshirmoqchi bo'lgan. Alloh azza va jalla Musa alayhisalom haqida xabar berib shunday degan: "Fakharaja minha khaifan yataraqqab." Musa qo'rqinchi atrofga qaragan holda shahardan chiqib ketdi. Ya'ni muhojir muhojir bo'lib chiqib ketdi deyapti. Demakchi bu ilgariki e, payg'ambarlarning e, ko'rilgan ish. muhajir bo'lish Muhajir bo'lish Ammo shu ibn arabiy rahimulloh mush e, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalarininki habashiston qilgan hijratini ikki qatim hijrat qilgan habashistonga payg'ambar alayhivasallamninki ijozati bilan mushada ibn arabiy rahimulloh mushu habashiston qilgan hijratni mush yuqorqi jismoniy tijoratini qilingan aziyatdan qechib hijrat qilsin qatori kirgizgan chunki arab mushriklarining e, ular qilgan aziyatlarni chekiga yetgan shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularninki habashistonga hijrat qilishga ruxsat qilgan Demak biz Sharq Turkiston musulmonlarga bu xil hijrat nashatlari tamoman tepiladi. Chunki biz jismoniyatimizga, oila ahlimizga, dinimizga kelgan aziyatlardan har vaqt xoli emas. kiyim kechak, soqol burtimizga yo'lanmaymiz. Ayol bolalarimizga, ayolimizdan qo'shilgan farzandlarimizga ega bo'lolmadik. O'zgi musulmon qarindoshlarimiz emas, yurak parimiz olan avlodlarimizni shu kommunist mulhid kafirlarga tatqizib qo'ydik. Eng muhimi dinimizning shartini qo'yganmidik. agar mushu holatda yurib ketib qolsak qiyomat kuni qaysi amallar alloh va uning payg'ambariga izn emas buni jiddiy o'ylashimiz kerak hmm? iymon davos qilgan kishi bu masalani jiddiy o'ylashi kerak chunki o'limning vaqt soati bekitilgan biz bilmaymiz endi undan boshqa mol mulkka kelgan ziyondan qechma muhojir bo'lish dindan talabi musulmonning milnon hurmati uning qiynay va oila ahlini hurmati bilan bo'lib baravar Bu biz Sharq turkistonliklariga nisbatan tamoman uyg'un keldi. Chunki Xitoy kommunistlari xalqaro vaqtni madaniyatimizni taron-taroj qiladi va qilyotdi. Yerlarimizda har xil chiroyli nomlar ostida tortilyotdi. Ha, tortilib bordi. Iqtisodimizda har xil boj kabi seliqlar bilan o'z xazinasiga qo'shib olib bordi va to'ltiyotdi. Mana bu vatandan chiqayotgan barcha boyliklarimizni o'z o'lkaga yutkayotdi. Bundan tek qilch nomus his qilmayotdi. Demak, biz musulmonlar muhojir va Alloh yo'lida e, mujohid bo'lishdan hargiz bosh tortmasligimiz Buni Alloh uning payg'ambari oldidagi iymoniy mas'uliyatimizda deb bilishimiz kerak. Agar unda bo'lmaydi ekan, yuqorqi va uningdan boshqa biz zikr qilmagan har xil xorliqlar texima ujaradiki hargiz tugamaydi. Oxirida deydiganim, e, mush muhojir qarindoshlar deydiganim, muhojirlar jamoasi ey muhojirlar dunyoning har qaysi joylaridagi bo'libmi, Sharq Turkistondan kelib, e, mush hijrat zimini turib atgan ey muhojirlar jamoasi, bilinglarki, insoniyatning sayyidi bo'lgan ha, insoniyatning sayyidi bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va uningdan keyingi solih kishilar muhojir bo'lgan. Va muhojir degan bu nomni yetti qat osmonning ustidan Alloh subhanahu taolo o'zi tanlab qo'yib bergan ism. Oshu muhojirlarning qo'li bilan ilgiriki shu solih e, musulmon muhojirlarning qo'li bilan islom bizga yetib kelgan. Shuning bu e, muhojirlikdan iborat bu ne'matni qadrlashimiz kerak. Ammo xalqimizga deydiganim, ey o'zining dini jini, obro'yi, aqliyo, mol mulkidan iborat shariatdagi 5 zurriyatni qo'lday olmayotgan Sharq Turkiston musulmon xalqi Alloh tavakkul qilib hijrat qilinglar. Mana bizdagi o'g'lonlaringlar sizlarning bizga yetakchilik qilishinglarni va yaqindan bizga yordamchi bo'lishinglarni tashnalik bilan kutyapmiz. kuchimizni bir yerga yig'ib, kommunist Xitoy kofirlarining diyorimiz, kommunist Xitoy kofirlarini kofirlarini diyorimizdan birikta haydab chiqaraylik. Qo'g'lab chiqaraylik. Vatanimiz Sharq Turkistonga islomiy xilofatning bir parchasi qilib qurib chiqishga kuch kirdi. Kini, kilala. Muhacir ve mücahit bulup, bir yakadan baş çıkarıp, mördü mördü getirip, dünyada aziz, ahiret, saadet ve yaşayıştığına ibaret, bu bir kalbini <coughs> birlikte kolun keltireydi. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Aziz radyo anlıqçı qarindaşlar, tövende barlık mücahitlerimizden, cümledin fidayi mücahitlerimizden anılarına demekçi bulgan, yurak so'zlari ifodalangan nashidimizni huzuringlarga sunamiz ey ana mana bugun sizlardan to'lim yiroq bir qishloqlarda hayot mamatliq oxirgi so'zlarimni aytib o'ltiribdiman mening shuncha mushaqqatlarga bardoshlik berib sizlarni tashlab hijrat qilishimning birdan bir sababi alloh subhanava taoloning dinini ali qilishdir Jinim ana, robbimiz Alloh taologa vafo qilish uchun sizga bevafo bo'ldim. Kundalik namozlarimizda tilovat qilinayotgan Qur'onning sharifini qo'g'dash uchun qo'limga qurol oldim. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni hurmatini qo'g'dash uchun jangga tayyor bo'ldim. Ana, pat arada inshaalloh robbimga muloqot bo'lishim mumkin. inshaalloh qabul bo'lgan shahodat bilan jannatlarda ko'rishgaymiz ey ona ey mujohid anjonlar bugungi kunda sizlar hargiz yolg'iz emaslar nurg'un onalar sizlarga o'xshash farzandlarni alloh yo'liga atab duoda o'ltiribdi hargiz qayg'urmanglar bu ayrilish haqiqiy ayrilish emas haqiqiy ayrilish bo'lsa jannat bilan jahannam o'tirsidagi ayrilishdir sizlarga o'g'il bo'lib yorilibdiq albatta haqiqiy erkakdek yashash uchun sherik kufrni yer bilan yakson qilib musulmon onalarimizning qadr qimmatini himoya qilish uchun biz shu yo'lni tanlaganmiz mushu fursatdan foydalanib o'g'il qizlarni olloh uchun otigan hijratni jihodni jihad maydonidagi izzatni ixtiyor qilgan har bir mujohid va mujohida qarindoshlarimizning anılardan razılıq sorayman. Razı bol ana, razı bol ana. Birov İsa yüz yil yaşa sen toşqandek, deydim əvzəl bir gün yaşaşdır yol vasdek. Birov İsa yüz yil yaşa sen toşqandek, deydim əvzəl bir gün yaşaşdır yol vasdek. Şən ana oğlun əmdi bir mücahid, bulsun məndə ali himmət və şicaət. Şən ana oğlun əmdi bir mücahit Bulsun bende Ali himmet ve şicaet Kezip dağlar körpem bulsun şu taşlarda Hayat bulsam üssün ömrüm bu cihatta Kezip dağlar körpem bulsun şu taşlarda Hayat bulsam üssün ömrüm bu cihatta Dua kılgın namazında sen Allah'a Mus'ab kabi şahit bola Каймен джангата Дуа кылгын намазыңда сен Аллахка Мусаб кәби шахид болай мен джангата Бір күнләрдә бірсі түшкін пәс авазда Оғлың өлді десе ана гер навада Бір күнләрдә бірсі түшкін пәс авазда Oğlum öldü dese ana ger nevada Ana oğlum hayat zot xushaldir jannatcha shahid o'lmas bo'lmas mo'min hech gumonda ona o'g'lim hayot xushaldir jannatcha shahid o'lmas bo'lmas mo'min hech gumonda bir kunlarda birsi tushkun past ovozda o'g'lim o'ldi desa anagar navoda bir kunlarda birsi tushkun past ovozda o'g'lim o'ldi desa Ana ger navoda Ana oğlum hayat hoşaldır cennette Şehit ölmez bulmaz mümin hiç kumanda Ana oğlum hayat hoşaldır cennette Şehit ölmez bulmaz mümin hiç kumanda Allahu Ekber Allahu Ekber Akbar Kılsak tana sözleri de oğlunla Ketti taşla taşlak seni çok bırakka Kılsak tana sözleri de oğlunla Ketti taşlak panisini çok bırakka Digin yürek param Allah'ın yolida Tümen ana dua kılarlar yolida Digin yürek param Allah'ın yolida Mən ana dua qılarlar digim yürek varım Allah'ın yolida Mən ana dua qılarlar yoliga Digin yürek varım Allah'ın yolida Tümen ana dua qılarlar yoliga Tümen ana dua qılarlar yoliga Tümen ana dua qılarlar yoliga Aziz qarindoshlar tövəndə diqqətinglər cəngahdan kelgan salom xatning davomida bo'lsin Ummi la tahzani Ummi la Mikroban ana, qadirlik dada, insonning nafs xohishlarini hammadan bilgichi Alloh farzandlarning ham vaqtlik manfaatlanadigan dunyo manfaati ekanligini ko'rsatib ayollar o'g'illar oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar arg'umoqlar chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonga chiroyli ko'rsatildi ular dunyo tirikchiligini manfaatlanadigan qimmati yo'q şeylerdir. allohning dergahıdı bolsa qaytadigan go'zal joy ya'ni jannat bordir shuning uchun boshqasiga emas jannatga qiziqish kerak deb marhamat qildi kelishida shak bo'lmagan u kun ustida qoyim bo'lgan insonlar u kunda o'z dinidan boshqa narsadan so'ralmaydigan eng odil guvohchilar bo'lgan inson badanining har bir a'zolari o'z egisining qilmish atmishlarini badanning ziyniga guvohlik berdigan ən qobiliyat egisi bo'lgan Alloh o'zi qazi bo'lgan ən oliy sot maydoni ya'ni mashargohda har inson o'zining har bir tınıqının hisob berilgan shu dahshatli kunning azobidan ogohlantirib rabbimiz xitab qiladiki "Ey insonlar Pərverdigarınlardan, ya'ni azobdan qo'rqinglar qiyomatning zilzilisi haqiqatan çox ishdir u kunda har bir üstünü tutqan ayol qattiq qo'rqinishdan tevriqat qilish bilan emitayotgan bo'qini unutadi har bir homildor ayolning o'ydan ajrab ketadi insonlarni mas ko'rasan holbuki ular haqiqatda mas emas demak qiyomatning dashti ularni as hushidan ketkazyotgan lekin allohning azobi qattiqdir qiyomatning quloqni bas qilg'idek ovozi kelgan chog'da hamma odam o'z holi bilan bo'lib qoladi u kunda kishi o'zining qarindoshidan onasidan otasidan xotnidan va bolalaridan qochadi u kunda har odamning bir holi bo'ladiki uning boshqalarga qarshiga shu holi yor bermaydi shu dahshatli kunning azobidan qutulishni o'ylamaydigan nijotlikqa erishishni orzu qilmaydigan biror jon egisi bo'lmasa kerak u mehribon va shafqatli Rabbimiz yana o'zi bizlarga ashu azobdan xotirjam qiladigan chiqish yo'lini ko'rsatmoqda. Ey mu'minlar, sizlarga sizlarni qattiq azobdan qutuldiradigan bir tijoratni ko'rsatib qo'yaymi? Allohga va uning payg'ambariga chin iymon etqaysizlar. Allohning yo'lida bilinlar bilan, jininlar bilan jihad qilgaysizlar. Agar bilsanglar, sizlar uchun bu yaxshidir shundoq qilsanglar Alloh sizlarning gunohinglarni mag'firat qiladi doimiy turolg'i bo'lgan jannatlardagi go'zal saroylarda turg'izadi bu cho'ng muvaffaqiyatdir sizlar yaxshi ko'radigan ikkinchi bir ne'mat ollohdan keladigan nusrat va yiqin g'albidir ey muhammad mu'minlarga bu ro'shan marhamat bilan xush xabar bergin mehribon ona qadrlik dada agar o'g'linglar shu sherik va kufrning kalkunlari ichida dunyo mashiyatlarining loylatqinlari tarafidan jahannamga o'tin bo'lganida bu mangulik ayrilishga chidayolarmidinglar olloh asrasin mehribon ona qadrlik dada jihoddan iborat bu farz bo'libmi hozirgidek har bir er ayol musulmonga sharsiz farz bo'lgan bir vaqtda cihat hergizmi yalğız men bir odamning qilmig'iniga to'xtab qoladigan yoki qandoqdir dunyo kofirlari biljirligandek yo'lsizlik bilan ko'ngil qo'shi uchun qurol tutib ich qushqini chiqirdigan va yoki kommunistlar aytgandek terrorlik tusini olgan yovvoyi kishilar to'plangan kollektiv urushish bo'lmasdan balki o'zining har bir so'z harakatini olloh va rasulning ko'rsatmasiga asosan to'g'irlab tuzitib mangdigan Allohning yordami va madadlari bilan toki qiyomatgacha kufrga, shirkka, zulmga, jumladan barliq gunoh masiyatlarga qarshi vulqon kabi portilgan va bu yo'lda muntizam tayyorlanganlarga shundaqla askari va qurol kuchlariga ega jamoatdan tashkillangan musulmonlarning Alloh rizoligi uchun ilib boradigan Allohning rizoligiga erishish uchun biz uningga muhtoj bo'lgan o'z jinini Allohning yo'lida qurbon bera haqiqiy azmatlarni tanlab va shallaydigan shahodatni amalda tasdiq qilganlar oshkora bo'ladigan eng buyuk ibodatdir. Buyuk va qudratlik Alloh hargizmi bizning urushlarimizga, jihatlarimizga muhtoj emas. Agar Parvardigoring xolis edi, albatta insonlarni bir ummat qilgan bo'ladi muso o'z qavmiga agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kofir bo'lib ketsanglarmi ollohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar chunki olloh albatta hammadan behojatdir madinashga loyiqdir lekin yer yuzida olloh jamolini ko'rishga qiziqqan mo'minlarni bo'ldikan kufrning shirkning ollohning shariatlarini ve Allah'ın dinini meskar kılıçlarına yol yok. Yani yalgan yavdak doktanları bilen uçurmekçi buludu. Allah öz nurunu üstün kılmay kalmaydı. Kafirler bunu yaman görgen takdirdim. Şunun için meyli ular kançilik bilcirlimisin Allah ve Allah'ın Resulü'ne geçkiçiler çokum galibi kazınıdı. Allah levhul mahfuzga men ve benim peygamberlerim çokum galibi kılımız deb yozdi olloh haqiqatan kuchlidir g'olibdir va Alloh bu g'albiga erishishning yo'lini bizlarga uchuq ko'rsatib Alloh kichiklardagi iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan ulardan burun o'tganlarni zaminda hukmron qilgandek ularni cho'qim hukmron qilishni ular uchun tanlagan dinini cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini omonlikqa aylantirib berishni va'da qildi ular manga ibodat qiladi manga hech narsani sherik keltirmaydi dedi mehribon ana, qadrlik dada insof bilan o'z atrofiga nazar solgan har qandoq birodarlarimiz shuni his qilib yetalaydiki razil tog'utlar o'zining har turli vahshiyona suiqasdlari bilan xalqni faqat qo'rsoq to'qlashdan iborat dunyo g'amlariga silib qo'ygan bu istakning natijasida o'z qarindoshlarini yiqitish uchun palta sepi bo'lib bergan iflos munofiqlar bir umr pul mol dunyoning quliga aylanib qilayotganlar atalmish xotirjam turmushga gol bo'lib yurganlar erkaklar bilan hamma ishda baslashadigan erkaksimon xonim qizlar mansab dunyo uchun xalqini ozdirdigan munofiq mollalar va har xil shaklda ig'izga ilishdan kishi uyalg'idek darajada numussizliklar ko'payib ketdi bu dal razil tog'utlarning tutayotgani edi lekin ular bularga qanoat hosil qilmaydi chunki ularning eng oxirgi niyati aqidani tub yiltizidan yiqitish emasmi shuning uchun turmalar yetishmay ko'plab qurilishga odamlar yetishmay ishkili o'lkalardan qo'shib kelishga razil qotillari yetishmay soqchilarni ko'paytishga ko'plab tirishchanlik ko'rsatdi filonliq tug'ib nikohdan avvalgi tekshirish degandek bahona sabablari bilan turlik hilimikanlarni ishlatdi hatto shikri o'lkalardagi bilim ilayotgan qarindoshlarimizga vaksina emlash bahonasi bilan ukul urushga boshladi buningdan vatan ichidagi maktab bolalari ham sirtda qolmadi albatta ularning bu vahshiyona qilmishlari hozirgi zamondagi sutupaksiz qatl qilish desak ham hargizmi oshirayotgan bo'lmaymiz إنما النصر لنا رغم ليل النكسة رغم ليل النكسة كم هنالك بقلب أثقلات النائبات فأرى طيفك حولي سطعا كالنيرا لست أخشى من ثبات بل بداعا منتبيه غير أني لو أراك يشم القلب الحزين يشم القلب الحزين إيه أمي قبل ما يأتي الردى زوديني في يمنحي قلب الرضا به أمي لو عزيز راديو نغتي قيرندشلر دقتنلر آيلة تربية تغرسدك درست بوسن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني الله من أمان تدن إبارة مذكر وزيب مزنن أهتسدن چقب أدا قلالغن بلساق جنابي الله قا كب هندو سنا إيتايلي va bu muvaffaqiyatimizda mustahkam turib, puxta iroda bilan texni yaxshi o'rindishimizga o'ng'ay sharoit yaratib berishini davomli u zotdan tilaylik. Navoda payg'ambarimizning bizga qoldirgan avlod tarbiyalashdek mas'uliyatchanlik burchimizni o'rinday olmagan bo'lsak, bu jihatda o'tkazgan xatoligimizni e'tirof qilib, xolis niyat bilan Allohga tövbe qilib, apu so'rmoqdan boshqa choramiz yo'q. Shuning bilan birga Janobi Allohga yangi boshdan ahd paymon berib, islom tutqisi va hidoyat manbai bo'lgan Qur'on Karim va hadis shariflarga murojaat qilib, islomiyatning bu muqaddas ikki manbeining ko'rsatmasi bo'yicha ish ilib berib, axloq va ish amallarimizni islom ta'limotiga uyg'unlashtirishimiz lozim. bu Mushi bo'yicha yangi boshdan islom ta'limotiga kuchimisak, dunyo va oxiratda Janobi Alloh bizlarga qarab qo'ymaydi. Qandoqli bo'lmasin, biz xatoligimizni tuzitib, Qur'on Karim va hadis sharif ta'limotiga ergishmoqda ekanmiz. Albatta, Janobi Alloh bizning qilgan tavbimizni qabul qilib, o'z rahmati bilan nozil ne'matlarga cho'mdirib siddiqlar shehidlar solih bandalar qatorida qarab muomala qiladi bu haqda janobi alloh o'z kalomi qur'on karimda taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohini kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ularning ya'ni yuqorqi hislatlarga ega kishilarning mukofoti Parvardigori tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. yaxshi ish qiluvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi al imron surasi 135-136 oyatlar mazkur topshirilgan omonat va mas'uliyatchanligimizni ado qilishga sal qarab beparvolik qilsak bilib qo'yaylikki qiyomatdan iborat buyuk jazo kuni janobi alloh albatta bizdan bir birlab hisob oladi ana u kunda sog'lom to'g'ri durust va xolis amal ibodatdan boshqa hech qanday narsa hatto mol mulk va urug' tuqqanlarimizni foyda yetkazolmaydi bu haqda janobi olloh qur'on karimda mundoq deydi u kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi faqat allohning dargohiga haq qalb bilan kelgan odamgina foyda yetkaziladi Sürü ara 188-189 ayetler. İsimizde çın tutup zihnimizden şunu kaçırmasımız lazım ki Cenab-ı Allah'ın amanetinden ibaret ferzat terbiyesini ada kılışka sal karaydıkenmez. Bununla karata Cenab-ı Allah öz kalamıda nimi dep ceza ilan kılgallıkını bunu ayet-i kerimden körü algılı buladı. İyi müminler! o'zinglarni va bola chaqanglarni inson va tashlar yiqilg'i bo'ladigan rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar u farishtalar ollohning buyrug'idan chiqmaydi nimaga buyurilsa shuni ijro qiladi sura tahrim oltinchi oyat butun insoniyatga rahmat bo'lib avatilgan ulug' payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z ummatini nimaga yetaklab hidoyat qilganligini tuvandiki buni hadis sharifdan bilib olaylik janobi olloh har bir mas'ulligi bor kishidan o'z tarmoqida boshqarilayotgan kishilarning haq huquqlarini ado qilib qo'ydiganmi yoki zoya qilayotganmi mana bulardan javobgarlikqa tortdim وقفوا يسير الناس إن سرنا وإن قلنا قفوا وقفوا وإن قلنا قفوا وقفوا بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الآن آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود الآن آن لها تعود Aziz qarindoshlar Төвәндә сезләргә аңлатмакчы булган программабыз җәмәгатебез ичидәге яңалыклар. Әзиз кайрындашлар, төвәндә җәмәгатебез низамнамасын аңлатабыз. Türkistan İslam Partisi nizamnamesi. Türkistan İslam Partisi'nin nizamnamesi tövendeki 6 çoğ məzmununu üstü yarılgan bulup, ular tövendikçe. 1. Türkistan İslam Partisi'nin umumi mahiyeti. 2. Türkistan İslam Partisi'nin gayini əməl qaşırışdiki vasitəsi. uchinchi turkiston İslam Partiyesi'nin g'oyani amalga oshirish yo'lidagi diniy prinsiplari ya'ni siyosiy maydoni to'rtinchi turkiston İslam partiyasiga a'zo qabul qilishning shartlari beshinchi turkiston İslam partiyasining bayroq va belgisi oltinchi turkiston İslam partiyasidan murojaat bismillahi rohmanir rohim borliq saltanat va go'zal madhiyalar yakka yegona bir allohga mansub o'zidan keyin hech bir payg'ambar kelmaydigan zot muhammad sallallohu alayhi vasallamga cheksiz marhamat iltifot tilaymiz va chin qalbimizdan oliy ehtirom bilan salom yo'llaymiz o'zining ulug' kitobi qur'oni karimda innamal mu'minuna ihva mo'minlar haqiqatan dinni qarindoshlardir degan allohga go'zal madhiyalar bo'lsin mo'minlar o'zaro do'stlik mehribonlik va bir biriga hissdoshlik qilishlarda bir jasadga o'xshaydi degan ulug' payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga rahmat va salomlar tushib tursin amin turkiston islom partiyasining umumiy mohiyati birinchi uning tunishtirilishi turkiston islom partiyasi islom diniga haqiqiy amal qiladigan Allah'ның mutlaq to'g'ri dini va eng adil shariati bo'lgan islom qonunini zimin yuzida hokim mutlaqlik o'rniga chiqarish ham yiqilgan islom xalifaligini qayta tiklash uchun dunyoning har qaysi joylarida Allohning yo'lida jihad qilayotgan mujohid musulmonlar bilan hamkorlashib jihad qiladigan jumladan sharqi turkistonda islom dinining yetakchiligida Alloh yo'lida jihad qiladigan e'tiqodiga sodiq musulmonlardan tarkib topgan diniy partiya uning a'zolari yaxshilik va taqvodorlikqa doir ishlarni borliq keltirish barliq dunyo musulmonlarini kofirlarning mustamlikasini ozod qilib ularning e'tiqodi hayoti mol mulki va kishilik izzatini zolimlarning har xil boslar bilan dafshanda qilishni qo'g'dash shuning bilan birga sharqiy turkistonda allohning mutlaq to'g'ri dini eng odil shariati bo'lgan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 لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ey mo'minlar sizlarga nima bo'ldi nima uchun Alloh yo'lida va kofirlar tarafidan bo'zaq qilinib ey Rabbimiz Alloh bizni zolimlar hukmronlik qilayotgan bu yurtdan qutqizgin o'z dargohingdan bizga bir igidorchilik qilguvchini muyassar qilgin o'z dargohingdan bizga bir madadkor yetkazib bergin deb nola qilayotgan ojiz erlar ojiz ayollar va bolalarni qutuldirish uchun jihad qilmaysizlar Suri Nisa 75-oyat. 2. Turkiston Islom partiyasining aqidasi, ya'ni yetakchi ideyasi. Turkiston Islom partiyasining aqidasi asosiy iltizidimi, qo'shimcha tafsilotidimi tamoman ahli sunna va jamoa, ya'ni islom dinini tushunish va ijro qilishda payg'ambar alayhisolamning tushuntirishi, sahobiy kirom va tabiinlarning tushuncha va ijrosini asos qiladigan sog'lom maslahatdagi islom ulamolarining aqidasidan iborat. Bu xil alohidaligiga asosan Turkiston Islom partiyasi islom dinidan chetnagan har qanday guruhdan, ya'ni demokratiyani, tor doiradagi millatchilikni yoki muqul vatanparvarlikni tashabbus qiladigan barliq qarg'u harakatlardan ro'shan farqlanib turadi. Alloh bu vaqtda mundaq deydi: "Va anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم zalikum vassakum bihi laallakum tattaqun bu mening to'g'ri yo'limdir shu yo'lda mininglar noto'g'ri yo'llarda nomanglar ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib o'tadi Allohning amrini tutib ko'rsatgan yo'lida minish orqali do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi sura anom 153 oyat 3. Turkiston islom partiyasining harakat mezoni Türkistan İslam partiyasining hareket mizanı, Qur'oni Karim va hadisi Rasululloh tarafidan o'ttirib qo'yilgan barliq ta'limotlarga to'liq amal qilishdan iborat. Buningda aqida ibodat, axloq, diyonat, bilish, tushunish hamda Qur'oni hadisdan dalillangan shar'iy siyosatlarni muvofiq amallashtirish qatorliq sohalarni to'liq o'z ichiga olgan atrofliq islom tarbiyasiga butunlay uyg'unlashish talab qilinadi. Alloh bu vaqtda bunday degan: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين mana men musulmon deb e'tiqodini jakarlab turib yaxshi amallarni qilish bilan birga boshqalarni Allohning diniga da'vat qilgan kishidanmi go'zal so'zlik odam bormi sura fussilat 33 oyat 4 turkiston islom partiyasining nishoni 1 turkiston musulmonlaridan Allohning dinini hokim mutlaqlik o'rniga chiqarish uchun Allah yolunda xolis jihad qiladigan bir turkum islom fidoilarini yetishtirib chiqish. Alloh bu vaqtda mundoq deydi: "Va a'iddu lahum mastata'tum min quwwati va min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi va aduwwakum va akharina min dunihim. La ta'lamunahum Allohu ya'lamuhum." Sizlar kofirlar qarshi iqtidoringlarning yetishicha kuch to'planglar, jang eti tayyorlanglar. Sizlar shu orqali Allohning dushmanini, shundoqla o'zinglarning dushmanini hamda sizlar bilmaydigan Alloh biladigan yoshirin dushmanlarni qo'rqita olasizlar. Sura Anfal 60-oyat. 2. Turkiston musulmonlarini to'g'ri islomiy tushunchaga iyi qilish orqali ularning yolg'iz bir Allohga qulchilik qilishiga turtki bo'lish. Jumladan ularga o'zlarining aqidasini, hayotini, mol-mulkini va kishilik izzatini qo'g'dashdan iborat Alloh oldidagi nuqtaliq majburiyatini aniq tunutib, jihad bayrog'ini ular bilan birga ko'tarish imkoniyatini hozirlash. Alloh bu vaqtda mundaq deydi: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ey muhammad sallallohu alayhi vasallam deginki allohning diniga da'vat qilish mana bu mening yo'limdir man va manga ergashganlar ro'shan pokitga asoslanamiz alloh poktur Men müşriklerden emesmen. Sure Yusuf 108. ayet. 3. Allah yolida halis cihat qiladigan barliq partiya guruhlari bilan hamkorlashib, butun dunyo taralikida islom dinini umumiyuzlik hakimiyet o'rniga chiqarish için tirishish. Allah mundaq Ve "Va qatiluhum hatta la takuna fitnatu ve yakuna dinu kulluhu lillah. Fa in intaha fa inna bima ya'maluna basir." Sizlar u kafirlar bilan Taki fitne yani küfrü ve şirik tüp yıldızdan kurtulup din bütünle Allah'a mensup olan kadar cihat kılınlar. Sure Enfal 39. ayetinin bir kısmı. 4. Türkistan'ını, şundakla bütün İslam dünyasını Allah'ın barlıq düşmanlarının askeri, madani, iqtisadi ve onundan başka her xil şekildeki hücumlardan qoğdaş için Allah yolunda xalis cihat qiladigan etiqodiga sodiq musulmonlar bilan hamkorlash.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 Allah mundaq deydi: "Va in istansarukum fid-din fa'alaykumun-nasr." Agar o musulmonlar sizlardan din ishlarida yordam so'rasa, yordam berishinglar kerak. Sura Anfal 72-oyat. Turkiston Islom partiyasining g'oyani mingashuvchilikka vositasi. Mazkur vosita Qur'on hadisning ahli sunna va jamoa aqidasi bo'yicha xulosalab chiqarilgan shar'iy siyosatlarga asosan amaliy shart-sharoitdan foydalanib, Alloh yo'lida xolis jihad qilishdan iborat. Türkistan İslam Partisi'nin gayrı amelga şuruş yo'lidagi dini prinsipleri, ya'ni siyasi meydanı. Birinci, Türkistan İslam Partisi ki, e'tiqod qiladiki, kofirlarning ya yoki vasıtalık mustamlik qilishi uchrab, kofirlarning e'tiqodini asos qilgan islom dini bilan hech qanday ijobiy munosabati bo'lmagan demokratiya, ilmoniyadek tuzilma qonunlarining ostida mahkum holatda turayotgan ko'p sondagi islom allariga o'xshash Sharqi Turkistonni Xitoy kafirlerinin bevosita mustamlik qilishi uchrab zo'rliq bilan besilingan islom diyori uning ustidan hokimiyat yurgizayotgan xitoy mustamlikchilari bo'lsa kofirligining sirtida tajovuzchi shu nuqtadan xitoy mustamlikchi kofirlarni do'st tutgan qo'llagan qanot ostiga olgan shuningdek ularning musulmonlarga xususan mujohidlarga qarshi harakat ilib berishiga moslashganlar birdek xitoy kofirlari qatorida hukm qilinadi ikkinchi turkiston islom partiyasi shundaq e'tiqod qiladiki qaysi bir islom diyori kofirlar tarafidan bevosita yoki vositalik besilinib o yerda kufr qonuni yurgizilsa bu zo'ravonlarga qarshi alloh yo'lida jihod qilish shu zimindagi barliq musulmonlarga farz ayn ya'ni vakolatan bijirib qo'yishga bo'lmaydigan qat'iy o'zi o'rinlashga tegishlik ilohiy farmon hisoblandi uchinchi turkiston islom partiyasi shundoq e'tiqod qiladiki tajovuzchi kofirlarning qadimi turkistonga tegishi bilanla ularga qarshi Alloh yo'lida jihad qilish Turkistondagi har bir musulmon uchun farz ayin darajasida muayyanlashgan. Islom diyoriga kofirlar besib kirganda ularga qarshi Alloh yo'lida jihad qilish shu diyordagi har bir musulmon uchun farz ayinlik holatida yuklanadiganlik to'g'risida Qur'oni Karimdan, Payg'ambar alayhisolamning hadislaridan hamda islom olimlarining ro'shan pakitlik qarorlaridan yetarli dalil isbotlar bor. 4. Turkiston Islom partiyasi shunday e'tiqod qiladiki, Turkistondagi umumiy musulmonlar la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohning ahli. Ular o'zlarining mushu e'tiqodiy shuori orqali hayoti, mol-mulki, izzat obro'yini saqlab qola oladi. Islom qonuni tarafidan qat'iy qo'g'dilanadi. Ular islom dinining hammaga ma'lum asoslaridan birini inkor qilmagan yoki iymonni tubdan bekor qilib tashlaydigan xatolikni sodir qilmaganlar bo'lsa, kofir hisoblanmaydi. beshinchi turkiston islom partiyasi shundoq e'tiqod qiladiki sharqiy turkiston va boshqa islom allarini ajnabiylarning mustamlikasidan shundoqla kofirlarning hukmronligidan ozod qilib bo'lgandan keyin mazkur diyorlarda allohning dinini hokim mutlaqliq o'rniga chiqarib butkul jamiyatga islom qonunini tadbiqlash mutlaq farz bu farzni ado qilish uchun alloh yo'lida jihod qilish har bir musulmon uchun farz jihod qilishdan maqsad allohning dinini hokim mutlaqliq o'rniga chiqarish bo'lmay faqat sharqi turkistonni xitoy kofirlarining mustamlikasini ozod qilishli bo'lib qolsa bu xil urush islom dinida jihad deb e'tirof qilinmaydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda mundoq degan man qatala litakuna kalimatullohi al-ulya huwa fi sabilillah kimki Allohning so'zining ustun bo'lishini maqsad qilib urush qiladi ekan ana shu kishi Alloh yo'lida jihad qilgan bo'ladi imom buxoriy rivoyat. 6 chi turkiston islom partiyasi shundaq e'tiqod qiladiki islom aqidasining chatnab Allohning dinini hokim mutlaqlik o'rniga chiqarishdan iborat tub g'oyani maqsad qilmasdan, balki tor doiradagi millatchilik, nuqul vatanparvarlik va yoki demokratiya degandek islom dini xilof fikr iqimini yoqalab urush qilganlar mohiyatda bir xil kufr hokimiyat bilan boshqa turdagi kufr hokimiyatni almashtirish uchun harakat qilgan bo'ladi.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 جهاد قلن لر سلر غلب قلس لر Shaytonning tadbiri haqiqatan ojizdir. Sura Nisa 76-oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda mundaq dedi: "Man qatala tahta rayatin anniyatin yad'u lil'asaba va yansuru al'asaba famat famitatun jahiliyatun." Kimki mutaassiblik bilan firqavozlik qilib qarg'u bayroq ostida urush qilar ekan, shu yo'ldagi o'limi jahillik holatidagi o'lim bo'ladi. Imom Muslim rivoyat. 7. Turkiston Islom partiyasi shunda e'tiqod qiladiki, Xitoy mustamlikachi kofirlarining Sharqi Turkistonda harbiy, siyosiy, iqtisodiy va boshqa jihatlarda mavjud bo'lib turishi Sharqi Turkistonning shular tarafidan mustamlik qilinganligining amaliy isboti. Mushuning o'zila ular qarshi Alloh yo'lida jihad qilishni keltirib chiqaruvchi omil. 8. Turkiston Islom partiyasi shunda e'tiqod qiladiki, Sharqi Turkistondagi barcha Xitoy ko'chmanlarining Sharqi Turkistonda mavjud bo'lib turishi butunlay qonunsiz. Ular Sharqi Turkistondan iborat islom diyorini besib olgan musulmonlarning yer мал mol-mulkini talon-taroj qilayotgan, diniy e'tiqodini va milliy an'analarini dafsanda qilayotgan Қытай mustamlikachi Ular керек. bu 9. Ислам партиясы Alloh yo'lida jihad qiluvchilar islom bayroqi ostida sog'lom jihad maskanini yaqilab, birlashib, dushmanlarga qarshi mustahkam bir saf tuzish kerak. Alloh mundaq deydi: Innalloha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Alloh haqiqatan o'zining yo'lida mustahkam binodek bir saf bo'lib jihad qiladigan mu'minlarni yaxshi ko'radi. Sura Saf 4-oyat. Turkiston Islom partiyasi yana Turkistondagi mujohidlar islom dinining sog'lom masligi bo'yicha rahbarlik qiladigan bir rahbarlik guruhsining atrofiga o'yish kerak deb e'tiqod qiladi hamda jihad ibodatini Turkistonda ado qilishga bel bog'laganlarni ana shu rahbarlik guruhsining bayroq ostiga jam bo'lishga da'vat qiladi 10. Turkiston Islom partiyasi shundaq e'tiqod qiladiki Turkistondagi va dunyoning har qaysi joylardagi islom dini uchun xizmat qiladigan barcha musulmonlar yaxshi ishlarni barliq keltirish noto'g'ri ishlarga qarshi turishda o'zaro hamkorlashib, o'rtaq harakat ilib berish zarur. Islom dinidan iborat haqqoniyat uchun xizmat qilgan barliq musulmonlar biz bilan qarindosh. Ularni Allohga bo'lgan aqida ixlos, islom shariati qarta bo'lgan amaliyatchanlikka munosib ravishda yaxshi ko'ramiz. Ularning islom dinining ruhidan chetlagan shariatga xilof taraflarga qarta haqni bayon qilish, to'g'riga yetaklash majburiyatimiz bor. Alloh bu vaqtda mundaq deydi: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب يخش اشقى وتقوى دلق يردن مشنغر بنهقى وزلم يردن مشنغر الله نم عذاب دن قرقنغر الله نم عذاب حقيقة قطق سورة مائدة شكين جايات نمبر قسمي Türkistan İslam Partisi cekarlaydı ki, Türkistan İslam Partisi islom diniga qarshi yoki uningdan chetmagan millatchilik demokratiya qatorliq har qanday shuor va bayroqlardan ro'shan farqlanadi hamda ulardan butunlay ado juda shuning bilan birga e'tiqodiy jihatda ularga adovat bilan qaraydi alloh mundoq deydi قد كانت لكم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 Sur Mumtahina 4-oyatning bir qismi. 12. Turkiston Islom partiyasi shundoq e'lon qiladiki, Turkiston Islom partiyasi atrofidagi har qaysi partiya guruh, tashkilot jamiyatlar hamda xalqarodagi boshqa allarga qarata o'zi asoslangan shar'iy siyosatlarning ko'rsatmasi bo'yicha bu qonunliq haqqoniy jihatga qarata turayotgan maydoniga munosib ravishda muomala qiladi 13 turkiston islom partiyasi shundoq e'tiqod qiladiki jihod ibodatini mukammal uslubda ilib berish uchun yaxshi ishlarni barliq keltirish va allohiylik jihod qilishda a'zolari o'zaro hamkorlashadigan muqim tuzum va mustahkam intizomga ega bir partiyaning yetakchiligida harakat qilmay bo'lmaydi islom dinining ko'rsatmasi ham amaliyotning taqozosi bo'yichami har qanday jamoat va guruhning umumiy mas'uliyatni o'z ustiga oladigan bir yetakchisi bo'lishi kerak shuning uchun turkiston islom partiyasimi islom dinining kengash tuzumini asos qilgan bir siyosiy rahbarning atrofiga zich uyushgan rahbarlik gruppasiga ega alohida mustaqil partiya turkiston islom partiyasiga a'zo qabul qilish shartlari birinchi musulmon bo'lish ikkinchi aqli hushi joyida bo'lish uchinchi balog'atga yetgan bo'lish to'rtinchi ishonchlik bo'lish beshinchi axloqli bo'lish 6. mas'uliyatchan bo'lish 7. gunoh bo'lmagan ishlarda amalga qat'iy itoat qilish 8. o'ziga munosabatsiz ishlarga aralashib olmaslik 9. boshqa partiya tashkilotlarga a'zo bo'lmaslik 10. jamoat ichidagi qur'oni hadisga uyg'un bo'lgan ta'zir jazolarini qabul qilish turkiston islom partiyasining bayroq va belgisi Turkiston Islom partiyasining jamoat bayroqining rangi qora bo'lib, uningga la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kalima tavhid yozilgan. Turkiston Islom partiyasining partiya belgisida yumaloq ikki siziq bo'lib, birinchi siziqning ustida la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan xat bor. Ostida jamoatning ismi Turkiston tili bilan yozilgan. O'ng tarafida jamoatning ismi arab tili bilan yozilgan. so'l tarafiga ingliz tili bilan yozilgan ikki siziqning usti taraf o'ttirisiga وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله degan oyat yozilgan osti taraf o'ttirisiga yuqorqi oyatning tarjimasi yozilgan ikkinchi siziqning ichidagi ikki qilichning o'ttirisida yer sharining ustiga qo'yilgan qur'oni karimning surati bor bo'lib uning ustiga inil hukmu illa lillah degan oyat yozilgan turkiston islom partiyasidan murojaat Türkistan İslam Partiyasi umumiy Türkistan Müslümanlardan, dünyanın her qaysi caylardaki Türkistan muhacirlerden bütün dünya Müslümanlardan, musulmonlaridan, shuningdek haqqoniyatni yoqilab, zulmga karıştırıp turib, ezilganlarga yordam qiluvchilardan Qur'oni Karim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 Parvardigorimiz, bizdan ilgirkilarga yukliginiga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagan parvardigorimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmag'in bizni kechirgin bizga mag'firat qilg'in bizga rahim qilg'in sen bizning igimizsan kofir qavm qarshi bizga yordam bergin aziz qarindoshlar bu haftada sepimizdagi turk birodarimiz ubaydullohning to'yi bo'ldi alloh bu birodarimizning oilasini haqiqiy islomiy oila qilib bersin بعمائم لهم الكفن بعمائم لهم الكفن بالخير تصهل كالرعد من فوقها نسل الأسد بالخير تصهل كالرعود من فوقها نسل الأسود سكبوا الدماء حبا وجد سكبوا الدماء حبا وجد يرجون موفور المنن يرجون موفور المنن Mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli dinning izzati xalqaro va rayon xabarlari radio xabarlarda ma'lum bo'lishicha pokistonning karachi shahrida mujohidlar murtad saqchilarga hujum qilgan bo'lib natijada 8 saqchi o'lgan islomdan yuz o'rgan bu nahiyalarni qiyomat kuni qanday azoblar kutib turdi qiyomatning egisi Alloh yaxshi biladi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Afg'onistonning shimolida mujohidlar NATOning bir mashinasiga hujum qilgan. Natijada Italiya askaridan birisi o'lib, uchisi yaralangan. Rabbimiz Alloh din dushmanlarini aramida qo'ymagan shir yurak mujohidlarimizni abadiy aram oladigan makon jannatga kirgizsin amin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha afg'onistondagi qizil kirst jamiyatining afg'onistondan chekinib chiqishi boshlandi mazkur qizil kirst jamiyatining afg'onistonning sharqiy qismiga joylashgan ishxonasi oldingi hafta mujohidlar tomonidan hujumga uchirgandan keyin xizmatlarini to'xtatgan mazkur tashkilot navbatda chet ellik xizmatchilarning bir qismini afg'onistondan qaytarib chiqarishni boshlagan uning uchur aloqa ishlari mas'uli Robul Mavdu Afg'onistondan chekinib chiqishning asosli sababi bexatarlik andishisi ekanligini eskartdi. Allohning askarlari sababli zimin tor kelgan bu kofirlarga oxiratdami hech kangirchilik yo'q, albatta. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha pokistonning g'arbiy janubiga joylashgan kittalda mujohidlar murtadlarning soqchixonasiga hujum qilgan bo'lib natijada 6 soqchi kattivishi o'lib 16 сақчы ярланған. Мұшындақ, ислам қорғыны болған мұхлис мұжайетлеріні тұққан вә оларыны Аллахның қылышлары қылып тәрбейліген ата-аналардың Аллах разы болсын. Интернет хабарлардан мәлім болышча, Isroiliya hokimiyati Suriya tarafdan o'z rayoniga tushgan bomba sababidan 2 nafar BDT xodimining yaralanganligini ko'zda tutib, mazkur rayondagi chegara eg'izini taqib o'tganligini uqtirdi. Alloh haddidan oshgan bu yahudilarga ham jihad o'tini tutashtirib musulmonlarning qissasini elib bergusi inshaalloh internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha afg'onistonning janubiy rayonidagi ilmon o'lkasida gruziyalik askarlar mujohidlarning mashina fidoyilik hujumiga uchrab 6 nafar askar o'lib 9 nafari yaralangan mazkur hujumning javobgarligini o'z ustiga olgan taliban mujohidlarining bayonotchisi qori yusuf eng oz degandami 30 chet ellik askarning o'lganligini ilgari surdi Rabbimiz Alloh mujohidlarimizning fidoilik amalini qabul qilsin. Kafir murtidlarni jahannamga kirgizsin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha barcha ilg'or texnika va imkoniyatlarga ega bo'lgan yevropa sel ofatlari oldida chorasiz qoldi sel ofati germaniyaning saksoniya shtatini o'z ichiga olgan nurg'unlig'an rayonlarni ko'lga aylantiryapti qirq besh mingdan ortiq odam izlash qutqizish parakandichiligida qolgan transport yo'llarida kema qatnashi palachalg'a tushdi 500 ga yaqin kema portlarda to'xtab qoldi Buningdan boshqa yana 11 temir yo'l liniyasidimi sel ofatidan mudofiya ko'rish maqsadida qatnash to'xtatib etildi. Bavira o'lkasida bo'lsa, bir qism joylarda uylar suv ostida qolib, 6 ming odam uy makonlarini tark etdi. Alloh bu haqda azali kalami Qur'onda mundaq deydi. İnsanlarning qilgan gunohlari tufaylidan quruqlikda va dengizda ofat yuz berdi. Alloh ularni tövbe qilsin deb қылмышларының бір қысмының жазасыны оларға тетіпті. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha murtad asad askarlarining poytaxt damashq halab humus ama va konitrada ilib borgan bir qitimliq hujumida to'qqiz odam hayotidan ayrilgan yana bir tarafda murtad asad askarlarining kontrolligiga o'tgan golan cho'qilarining suriya bilan isroiliya o'tirisidagi betaraf rayon hisoblanadigan konitra chegara eg'izidimi murtad asad askarlari bilan mujohidlar o'tirisida shiddatli jang davom qilmoqda BDT Golan cho'qqisidagi urush to'xtatish nazorat qilayotgan BDT tinchlik saqlash qismlariga Rossiyaning qo'shimcha askar avatish taklifini qabul qilmaydiganligini bildirdi. Rabbimiz Alloh islom dini uchun borlig'ini ato etgan sher yurak mujohidlarimizga yordam bersin. kafir murtadlarning halokatini sizleştirip bersin internet haberlerden ma'lum bo'lishicha amerikaning kaliforniya shtatida bir qurolliq kishining etişi avtomobillarga o'q etishi natijasida ölgen. odam o'lgan mazkur kılgıcı mı? Sakçılarının atkan otgan o'qida o'lgan bu hujum santa mektifi maktabi atrofida yuz berdi fitratga qarshi yetaklangan xalq o'zining kandak mı kürelisin? internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha xitoyning fujan o'lkasida bir ko'cha avtobusi portlab 47 xitoy o'lib 33 yaralangan. Xitoy kommunist soqchilari bu portlashga chetishlik bir gumondorni aniqlaganligini va bu haqda keyinchi tafsiliy ma'lumot berdiganligini e'lon qildi. Rabbimiz Allah Sharqiy Turkistondagi mazlum musulmonlarning qisosini elib bergusi. Bundoq portlashlar har kuni chiqib, kommunistlarni kulga aylantirgusi. Inshaalloh. internet xabarlardan ma'lum bo'lishicha iordaniyadagi amerika dengiz armiya qismlari aqaba portidan suriya chegarasiga yo'tkazgan ekan alloh bu kafirlarni murtadlar bilan qo'shib halokatsin internet xabarlardan ma'lum bo'lishicha murtad bashar asad va hizbulloh askarlarining halab shahriga skop nomli boshqariladigan bomba bilan Riqqa shahriga G'oril nomli bomba bilan hujum qilganligi xabar qilinmoqda. Mujohidlarimiz Suriya muavin tashqi ishlar ministri Faisal Miqtatning dadisini asirga olgan bo'lib, uni nurg'un asirlarga almashtirgan. Rabbimiz Alloh mujohidlarimizning g'albisini ummatning g'albisiga aylantirib bersin. kufr zindanlarida zulm chekayotgan qarindoshlarimizni Rabbimiz Alloh o'zi qutqazsin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Iroqning Bag'dod shahri Maqdadiya rayonida mashina fidoilik hujumi natijasida Eronning shiya kafirlaridan 10 o'lib, o'ttizi yaralangan alloh fidoyi qarindoshlarimizning shahodatini qabul qilsin internet xabarlarida ma'lum bo'lishicha sharqiy turkistonning g'ulji shahrini echish va kengaytirish nomi ostida qurilish olib bormoqda bu sababli shahardagi yerlik uyg'ur musulmonlari bilan xitoy ko'chmanlari orasida zimin talashish ko'rishi davomlashmoqda bu kurashda xitoy ko'chmanlari hukumat sud va soqchi organlarining himoyasi va yordamiga tayanib turib harakat qilsa yerlik uyg'ur musulmonlari arzini oqtirolmaganligi uchun jangi jidal orqali zimmini qo'g'dab kelishga tirishayotidi boyko'l kentidagi turg'un tursin ismli bir dehqonning 8 mo bug'doyligi o'tgan oyda xitoy ko'chmanlari tomonidan og'dirib tashlangan edi mazkur oila bug'doyligini og'dirib tashlaganlarni surishti qilib xitoy hukumat va soqchi organlariga borgan bo'lsa-mo, uning so'ziga quloq solg'uvchilar chiqmagan shunga mazkur oila o'tgan oydan buyon etiz beshida yetib qo'pib og'dirib yetilgan yerida xitoy ko'chmanlarining qurilish boshlab ketishini to'smoqda Baykoldagi bir aholining bildirishicha, Xitoy kommunistlari tomonidan bo'zak etilish yolg'iz turg'un tursunning beshiga kelgan kun emas, balki az deganda 50 dan ortiq oilaning 300 moddan ortiq yeri o'tgan yildan boshlab yangi qurilish plani sababli xitoy kommunistlarining besimiga uchrab kelmoqda ojiz musulmonlarni bo'zaq qilib ko'ngan bu razil pastkash xitoy kommunistlariga rabbimiz alloh o'zi kifoya qilsin musulmonlarning ko'zidan oqqan bir tomchi yosh badiliga ularning qinini daryo qilib oqqizib bersin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha sharqi turkistonni ishg'ol qilib olgan xitoy tajovuzchilarining uyg'ur musulmonlarining diniy e'tiqodini kamsitish siyosati gaz qachalash punktlaridami ifodalangan cheklandi buningdan bir necha oy burun hukumat doiralari saqal qo'ygan musulmon erlar hijoblangan ayollarning ommaviy qatnash transporti doktorxonalar ommaviy savdo bozorlari o'ltiraq aholi rayoni ommaviy kitobxona banka va ish bajarish o'rinlariga kirishni cheklagan edi Xitoy ishg'olchilari va uning g'olchisi bo'lgan yerlik munofiqlar amdilikda Rofash hamshiralarimizni selib kelgan mashinalarga gaz qachilab berilmaydi deb uqtirish chiqardi. O'zini maymunga nisbat beradigan pastkash Xitoy kafirlariga va uning yerlik g'olchilariga Alloh o'zi kifoya qilsin. Mazlum musulmonlarimizga o'zi yordam bersin. Internet xabarlarda ma'lum bo'lishicha, yaqinda Gana armiyasi qattiq tadbirlar orqali davlat ichidagi qonunsiz oltin qazg'uvchilarni tozalash harakati ilib berib ganodagi qonunsiz oltin qozg'an xitoylarga bir qitimliq adibini berish chorasi qo'llangan qonunsiz oltin qozg'an xitoylar ganodagi askarlar tarafidan qattiq tayoq yegan tayoq zarbisidan qochgan xitoylar shu atrofdagi o'rmonliqqa yo'shirinib olgan bo'lsimi lekin bu xitoylardan bak to'ygan yerlik aholilar ularni bayqab qilib qo'liga optimat ilib muhitni buzgan o'g'irlar deb qo'g'lab yurib qattiq jazasini bergan nurg'un xitoylar oddiy xalqning qo'lida eg'ir yorlangan kishining yurtida fasodchilik terayotgan bu razil to'ymas xitoy kofirlarini alloh jahannamda zaqqum darxi bilan to'ydirsin va qon yuringlar bilan sug'orsin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha xitoy doiralari sharqi turkistondagi xotan dehqonlarining terilg'i yerlarini topa ittirish mashinasi bilan majburiy og'dirib tashlamoqda tajovuzchi mulhit xitoy hukumatining va ularning xotandagi g'olchilarining bu zo'ravonlikqa qarshi chiqqan dehqonlar saqchilar tarafidan tutib ketilmoqda alloh bundaq kafirlarning va razil g'alchilarning jajisini beradigan erkak mujohidlarimizni ko'plab chiqarib bersin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha yaqinda yevropa ittifoqi tahrirlash va tarjima qilish axborotining telegrammasiga ko'ra italiya polato o'lkasining moliya soqchilar qismi xitoylar tijorat qilayotgan qayta ishlab chiqarilgan metallar zinnat buyumlari do'konida sufiti o'lchamga yetmagan 500 ming tonna zibu zinnatni musodara qilgan o'xshash xarakterdagi tekshirish roma bilan milandidimi ilib berilgan bu musodara qilingan mollarning ko'pinchisi halqa bo'lapka uzuk va bilayzuk qatorliq zibu zinnat buyumlari bo'lib bularning tarkibida nurg'unlagan nikl bilan kadmiy moddasi bor ekan xitoylar mollarni ko'rkam qilish uchun bu moddalarni normal belgilimidan ortiq ishlatgan bo'lib istimolchilarning salomatligiga og'ir ziyon yetkazgan. Qayerga borsa soxtalik bilan shug'ullanadigan Xitoy kofirlarini Alloh taolo dunyo va oxiratda sharmanda qilsin. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha al qayda mujohidlarning bosh amiri ayman zavohir suriyadagi mujohidlarni birlashishga murtad bashar asad hokimiyatiga qarshi jihatni davomlashtirishga va suriyada isroiliya omonligini qo'g'daydigan amerika paras hukumatning kelishini qonuniy asos bilan ta'minlaydigan planini bitchit qilishga da'vat qildi Allah İslam qoşunlarına yardım versin. İnternet haberlerden ma'lum bo'lishicha Xitoyning Xiyan shahrida 3-iyun soat 18da Xiyan shahri jamoat xavfsizligining bir dona vazifa ijro qilishga kuchar ayiplani Lantian noyisi Yushan bozori Saysun kentiga tushib ketib, ayiroplandagi 3 odamning ikkisi o'lgan, biri og'ir yaralangan. Allohu akbar. Rayon xəbərləri. Şimali Vaziristonning Marali rayonidagi ma'lum bir yo'l bo'lagida murtad askarlar oziq tulik yo'tkayotgan va askar almashtirayotgan paytda mujohidlarning yo'l bo'yiga qo'ygan binosiga tushib, uch murtad askar o'lib, bir nechasi yaralangan. Allohu akbar. Yana mazkur murtad askarlarga mujohidlar tank atar bilan hujum qilgan bo'lib, o'lgan yaralanganlarning soni Allohga ma'lum. Aziz radio anglus qarindoshlar, bizning Torbet adresimiz siddiqlar.com, ya'ni www chekit s i q l a r chekit.com Tor televiziyasi adresimiz Turkistan TV chikit.com ya'ni www.chikit t u r k i s t e n t v chikit.com bu haftalik anglishimiz mushu yerda oxirlashdi. kelar gaplik og'ishimizni ko'rishgacha Rabbimiz Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. Ishlarimizning unumli davomlashi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sabrdir lozimi har bir safarda Notlar ko'klaydi tomchi satini Kal do'stim qidirg'in izzat sepiga Müstehkem sert bulup algan yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihanni İslam'ın nuri Kel dostum gidilgin izzet sipiye Müstehkem sert bulup algan yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihanni İslam'ın nuri